ah, yararonse inyungu ingana n'imiliyoni mirongo umunani z'amarundi ariko aha bamwe n'abandi bakagira amakenga ku kigo fonike gishobora kuba cyaharuranye ah, n'imitahe yaco ah, y'iyo koperative mu masuzuma cyakoze ni mu nama rero yari yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aha ndetse umushikiranganji wo hagati eh, w'intwari hagati mu gihugu akaba yaribukije ko ikiringo cyo kwibomorera amazu yegereye amabarabara ari ntabanduka ku wa mbere nyakanga uno mwaka nayo umushikiranganje wa mbere yarakuriye inkoni ku gishitsi abakozi b'ishyirahamwe ryo gutuma tumana kw'amakuru onatera ko leta ititeguriye kubaha imishahara bavuga ko baheraniwe avuga ahubwo ko aribo byavuye ko ahubwo ku bwarangiye mu bunyoni abo bakozi bari bakwiye kuzana inyungu muri leta yabahaye umutahe aha tukabibutsa ko gushika uno munsi abakozi b'iryo shirahamwe basaba umushahara w'amezi atanu bemeza ko baheraniwe y'amakuru twabashikirije tuzi ko muri benshi kandi mwayakurikiye ku bwinshi muratwakura ariko mushikiriza icyiyumviro cyanyu ataba mututse cyangwa ngo murengere akarimbi kuko y'igiciro mugitanze eh, mu mu neza canke mwubashe abandi ibyo biraza bakagira akamaro gusumba icumuza gutanga mu bushirasoni muvuga ko imigambo yogira imigambi mhm. nashaka ko vuga ikindiro kimeze nk'uku mhm. umugambi utsinzwe urasubira gufite umugambi mbega ufite umugambi wowe uranguriraho kandi waratsinzwe murakoze nturakoze cyane kumbure muribuka ko n'umukuru w'igihugu igihe yashikira ayo mabanga haraheze umwaka Eh, yari yaragize ati hariho imigambi numvise muri aba twahiganywe numvise yashitse ku nyota kandi nshobora guhamagara hanyuma nkayikorera ko kubera numvise eh, imeze neza hari icyo yogira akamaro yogirira akamaro abanyagihugu kumbure eh, imigambwe yifise imigambi yo yo kwiteza imbere no guteza imbere abo banyamigambwe ntishobora kubura aho iyirangurira nashoboye guma ku murongo no mu mwanya twakuye mu ntara ya ruyigi ko gusura kugaruka n'ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatanu bibiri eh, na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe ngenza twakuye salvatore twakuye ari hehe salvatore bugendana n'amahoro amakuru twagushikirije ku isanganiro akaheza kagushika ku nyota naya nagomba mbaze bajya abantu bapurirwa muhira bafite umugera wa korona mhm. none bari bemeye kubaha imiti muhira ntiboza barandukiza abandi bivana n'ukuntu muhira naho nyine bawifasha mhm. mushobora kutwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu radiyo y'isanganiro yabahaye akanya kugira ngo mushikirize ibyiyumviro byanyu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza yego nje ndabumva ninde twakuye imana joseph karusi munyabikere ku mbabazi joseph ngaho karusi n'amahoro yego turabashima mhm. ah, amakuru twagushikirije akakunyura ngaho naya amakuru nagomba gushikiriza ko n'ayajyanye n'abo bari hanze y'igihugu baho mhm. kuri ikindi ko ndaraba mu gihugu cy'u Burundi amahoro ariyo nobatera akamu ko bahunguka bagataha mu gihugu cy'amavuko ariko ariko Joseph uzi ko amahoro ari ku muntu nta uko bisaba ko hari ni ku burya reka tubirindire tuze turabe none nubwo mbona naho twoguma tuvyiyamiriza ataco bamaze kubisinya twogira gute reka turabe ko bazikubita agashi nk'abavyeyi iyo ngingo bakayihagarika mu yandi majambo murajaniranye yemwe niko bimeze nta kureka tubirindire tuze turabe ko bizotubera ko bizotuviramwo icida ariko vuga ndiko ndarabe nka zizoca zihona kuhera hmm. Eh, ukuri kuraba umuntu yategura kugura nk'amabati nk'abantu bamwe bava kugateka ngura agatungwa mhm. kugira ngo abagakuze ategura amabati eh, sinzi kwinjira abantu bazaca baguma baba mu nzu nyine za nyakatsi abantu bato bato mhm. ariko yosefu iyo muri ko muravuga ngo abantu bariko barawiyamiriza uwo mugambi iyo mwumvirize iyo muteze abiri umushikiranganje ukuri bari bakwiye kutwongereza ikiringo mhm. kubera nk'ubu ntajya udafite ibitungwa ariko nta twatsi mfite mhm. urwo baciye bafata ijyanye igice k'izina ryo ku icumi imvura izotahasura mu kw'icyenda mhm. ubwatsi bwaba bamaze gutera ntibuzaba burakura mhm. ariko kuva bibiri na cumi n'umunani wari wagerageje kuva bibiri na cumi n'umunani kuko ni iteko rya jaho rirategwa ku mukono n'umukuru w'igihugu wari wagerageje ariko ntibari bwavuge igihe bazafata iyo ngingo byari byarimwo muri iryo tegeko kumburengera ngo ni abajejwe intwaro cyangwa ababijejwe batashoboye gushikana iryo tegeko ngo bahimirize bababwire iminsi iryo tegeko ritegereza kuba ryatanguye kuja mu ngira ariko iryo tegeko rigishigwa ku mukono yego n'amahoro ah, amakuru twagushikije ga venasi gahetse akagushika ku nyota ngaho mu rutana n'aya eee eh, makuru yashimishije mhm. ni imigenderanire yo mu rwanda no mu burundi mhm. uvuga uyu mushyikiranganje yasabye yuko abo bantu bobaturungikira bababwize neza byogira imigenderanire gusumba abantu mm, abahe aba bo mu rwanda umushikiranganji yasabye ko barungika mu burundi nukuri twoshima ni ukuvuga aba mm. eh, ah, bagirizwa guhirika ubutegetsi ego mm. eh, ni ukuvuga imigenderanire yashyirwa neza bamaze kubacurungikira ego iki hari kindi gavenanse Eh, ikindi mhm. eh, ni kuvuga turashima kuba muduhaye umurongo mhm. ego urakoze cyane venance ego cyane ijoro ryiza ho mu rutana ego namwe mhm. isaha zibiri zirenga iminota cumi n'itanu ku isanganiro shikiriza ibyiyumviro byanyu ku makuru mwumvise ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ku isaha zibiri zirenga iminota cumi n'itanu ku isanganiro mwiriwe mwiriwe twakwegaye ntibangire inama leonidasi wo muri gishubi leonidasi mu gishubi n'amahoro n'amahoro n'amahoro amakuru twagushikirije muri ino twakagushika ku nyota ukagira uti reka nshikirize icyiyumviro canje naya icyiyumviro rero twiyumvira mhm. nuko umukuru w'igihugu yatugirira ikigongwe akatwongera nk'undi mwaka w'ibitungwa kwe mhm. kubera iki kubera urabona bige abantu bato bato mhm. ni uko tubona nk'uko urabona uhanzwe nk'utugorane tuba tuguteye mhm. uca wikora kuri ako gatungo none ibitungwa ntibibona akamenya kubahwe muho muri kumuraraba byugaraniwe mu nzu bivuga bica bigira ingorane bikaca bihona mhm. ntashoboye guma ku murongo leonidasi ariko kumbure yasabye ati two aborozi twongegwe akanya kugira ngo twitegure neza mwiriwe mwiriwe neza nida twakuye nesitori mwakira n'amahoro mu ntara ya muyinga kandi abantu tuguma turi abantu nyine n'ubwo bavuga ngo babongeze ikiringo mhm. ndakumva neza eh, urumva imyaka itatu yari ikwiye kugira ngo batere ubwatsi naho babongere uwundi mwaka ibyo bizoguma ziriri mu konyene uti rero abantu niko baremye mu by'ukuri ntibarwanye itegeko ahubwo nibitegure batere ubwatsi hanyuma ibitungwa bigume mu nzu eh, kuko no hagati y'abarimyi haca haba icuka ryiza n'aborozi ntibasubira kugiriranira ingorane ijambo nagomba kuduga ko hmm. n'aya makuru mwavuze ajyanye n'ingene ibura ry'amavuta ryabuze kandi mu myaka yose yagiye arengana muri kahise ntitwigeze kubona ibintu bimeze nk'ibi urabona ko no mu rwige bavuze yuko irobo igugu igihumbi n'abiri mhm. ahubwo yakora ni inama yari bapanze iwawe mhm. eh. ariko nawe ni umushikiranganji ntiyoshobora kubeshera abanyagihugu nuko imbere yo gutunganya itegeko nuko habaho abahinga babanza kujya ku rubuga kuja kuraba ingorane ziba zituruka mu borozi bonyene ubwabo kubaragirira ku misozi abanyagihugu turi ubwoko bubiri mhm. abanyagihugu bifite n'abanyagihugu bato bato mm. uwifite we arafite kubyemera mbwa mutoya ibyo bintu biragoye cyane wagura mm. ubwatsi ukwezi kugahera amara ushaka kuburahe mhm. ariko abifite bo barashobora kuvuga bigakunda mm. niko ndabibona murakoze cyane bosco ugira ijoro ryiza hema isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri muri seza radiyo isanganiro ikiganiro n'igira icushikirije yego turashimye mhm. amakuru twagushikirije ku isanganiro akakunyura n'aya twashaka mhm. dusabire umukuru w'igihugu mhm. yuko yohimiriza nk'uwo mushikiranganji nk'uko onye uwo mushikiranganji w'ibitungwa yafashe ingingo hama natwe bagafata ingingo nk'abantu dufise imanza muri sentare kuko hariho bamwe bamwe babura n'ukuntu bashyikiriza ibibazo byabo kugira abantu bafise imanza bose babatumeko umwe wese ashyigikiye kuko hariho bamwe barenganya dufate nk'ubu rubanza barusimbye nk'ubu muri kimwe mu k'umunani Mhm. nshobora kubwira ati uzasubire kwitaba mukundi ukundi k'umunani kundi mwaka twasaba mm. rero nka twebwe yuko ubutungane n'ukuri bwoza buradufasha mm, kugira imanza zacu zive mu nzira murabona nk'urubanza rurinze rubwino bamwe bakagera ingozi mm. nk'uburyo bwo kwiyunguruza hari igihe rumara nk'imyaka itatu ugasanga turahomba ibyo rero twasaba nk'umukuru w'igihugu nyakubahwa mm-hmm. nuko ibyo yohemereza nk'abonye bajejwe nyine kuba bashika ku masentare bakaduserukira twebwe abanyagihugu bato bato rero hmm. kuko bamwe bamwe usanga hmm, ashoboye kuma ku murongo ariko kumbura ngira ngo araza kugaruka salvatore ngaho mu kayanza reka aravuga ibijyanye n'idindira ry'imanza ati nk'uko hafatwa izindi ngingo mu bundi bushikirangano ngaho mu bushikirangano bw'ubutungane hafatwa ingingo kugira ngo imanza zinyaruke mwiriwe neza mwire mwire n'inda twakuye nize nasagarutse mhm. abamama mvuge kuri iki cyerekeranye kororera mu ruhongore mhm. ni ukuri leta ntirabe ibisige mu ngiro na n'ingoga ko aba baragira ku mitumba baratwonorera mu ndimo ugasanga ariko bararagira mu matongo y'abantu mhm. rero twasaba kwera iyi ngingo ko yoza mu ngiro ko nk'iwacu mu rutana nk'ibitungwa by'impene byatumariye imyumbati ibiza biravunagura yego mhm. twasaba kubera kwiyinginga abo ariko barasaba ngo babongere ikiringo ko ari abantu bagomba konona nyine ni byiza cyane kuko ateguye kare abanyapolitiki barakebuye kugira ngo natwe abenegihugu tumenye abo tuzokurikira bafise eh, imigambi itandukanye badushikije hakiri kare mhm. nanjye nkakibura n'abanyapolitiki batandukanye baradushize imigambi itandukanye ariko nk'ubwiye mu matora agatsindwa ya migambi nta n'umwe asubira gukora mhm. nka birya rero si byiza ko areka dukora ko kw'ibyizigiro n'ikindi gihe amatora ageze mm. mm. ego amakuru agira gatatu nayo akurikira mm. ariko ariko ukiri ngaho Emmanuel n'ibyo ni korora ibitungwa mu mpangore zo mu rupangu Emmanuel ariko ukiri kuri ico kijanye n'ubudandaji n'amahinguriro urazi neza yuko nibyo umukuru w'igabo yabishikirije ariko ubushikirangane nabwo buba bufise amafaranga aba e, buba bugenewe gukoresha niriwe umeze neza ego meze neza mugenzi eh ndakwibaritse ndashika kumara iminsi ntembera igihugu eh.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 nagomba mvuge ko abo bari kubavuga ku bitungwa byo kuragira hanze mm-hmm. nasaba ahubwo byaratebye ndasaba mm-hmm. baragirire mu nzu kuko mu nzu biri n'akamaro kaniniya mm. kandi urabona igitungwa kiragirirwa hanze imanza ziba nyinshi kubera baguma bonesha ugasanga umuntu yagiye kuragira iyo yarimye akarima kiwe agasanga abanyenka bamaze kukaragira mhm. no kwiba bagasiga bibye ibintu warimye mm. aha rero nk'abo bavuga ngo ikiringo cyo kongerezwa mhm. urumva byumvikana yuko rero nk'imirima y'abantu ikwiye kubahirizwa mm. ahubwo riho byatebye byari bikwiye yuko ikiringo cyoshika n'ingoga yego murakoze cyane yego ijoro ryiza mu gisoro ku isaha iminota mirongo itatu n'itatu ikiganiro n'igira icyo ushikirije isanganirira abaha kugira ngo mugire icyo mushikirije mwiriwe gerard twakwirihe gerard uri mu kayogoro uhagarare neza kandi uzimye ako gatelefone ako karade kakwegereye ntagumye ku murongo eh, benoit ariko ikibonekeza ni uko ashobora kuba atari yatahuye ikiganiro gira icyo ikiganiro gira kibaha akanya kugira ngo mugire icyo muvuze ku makuru radiyo y'isanganiro iba yaratohoje hamwe ikabamenyesha ibaha akanya rero kugira ngo musohore ibyiyumviro byanyu ico mwiyumvira kuri ayo makuru ni igiki nk'abarundi ni ako karyo muba mwahawe mm, ariko ayo makuru tutamenye ngaho mu rugazi uzu uyazane ku munsi wa mbere kuvuga igihe cy'isaha zibiri uno munsi mugira icyo mushikirije mm-hmm. uno munsi no kugira icyo mushikirije ku makuru tuba twarababwiye ngaha ku isanganiro mwiriwe ninda twakuye imwakiro n'amahoro ntabangane uduze akajwi hanyuma uduhe kwijama mhm. abo bantu bamwe bariyumvira numvise ingene batanguye bose bashikije byumviye mm. abo bantu bamwe baravuga yuko bosubise umugambi inyuma w'ibitumwa ariko byorira mu nzu bikaguma biyerera mhm. abo ntibajyanye n'umugambi wa leta wa nyakubahwa mhm. twebwe rero cyo kimwe turabona nk'aho duherereye mm-hmm. ubu turabona yuko umenga zaba intene benshi abo tubana benshi baramaze kuzifatira uburaro nk'ujya by'inka mm-hmm. badusikurira nk'ujya kw'inka mm. kandi inka ni intene zibyibushye neza mm. burya rero turimo ndaraba ingorane z'imanza z'impene zisanga ziyerera mu ndimiro zikarya imyumba zikavunagura nyumba mu mirimo z'abantu mm. yego ikindi nacyo yewe hari ibintu nigeze kumva ubwa mbere iyi radiyo mugabo umenga ni nk'ibintu bavuga nko mu biganiro mhm. ariko narumvirije amakuru y'ejo na kare nayumvirije mu gatondo cumi na zibiri mhm. hari ibintu numvise umenga yuko umenga nka twebwe muri komini mwakiro yuko umenga komini mwakiro ishaka kuko muri komini mu ntara ya karuzi mhm. yego je numvise umenga mwakiro umenga tuzotwagwa muri karuzi mu minsi gushika muri kino gihe nibyo umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yarashikirije ko hariho umugambi wo kugabanya intara n'amakomine ariko gushika ubu nta ntumbero iraje ahabona yerekana neza itomoye yerekana ukuntu eh, ayo makomine cyangwa izo ntara zizaba zitunganijwe burya rero cyo gutinya mhm. ibintu birinze bivugwa ku iradiyo ku mugaragaro nagira nakubwira kuba kuba byaravuzwe ku iradiyo natwe twarabishikirije ariko nta ntumbero iratangwa ry'ukuntu intara zizoba zitunganijwe izizogabanywa izo ari zo ingene zizokwitwa n'amakomine azogabanya nyakugira imana rero mhm. yego byogenda kose ko byakira uko nyine nta ngorane mm. ikiganiro ngira icyo ushikirije mubwira icyo mushikirije musohora ibyiyumviro byanyu mubwira icyo muvuze ku makuru mwumvise ku isanganiro ayo twarayatohoje turayabamenyesha ariko ibyiyumviro muyafise ko iyi nkuru nk'iriya n'ibihe byiyumviro byanyu mwotanga kumbure mu ntumbero yo guterera intererano zanyu kugira ngo zifatirwe ko mwiriwe ninda twakuye merekiyade mucankuzo merekiyade mucankuzo ni amahoro amahoro tuvuga ku ijambo merekiye rero na giramvuge mhm. kuri ibyo byerekeye ibidandazwa mhm. tubwe ino mucankuzo haraduga imodoka yitwa ya buseko mhm. mugari igashikira ku mudandaza bamwita paul mm-hmm. tukajya tuyisanga ifise abandi badandaza abo ngaha nyine mu cankuzo mhm. bariko bayigurisha amafaranga ibihumbi mirongo itatu mirongo itatu na bibiri mm. none ibyo bintu ntihumva ko hariho ibintu byaba byinyegetse inyuma y'iyo sima mm. kandi ugiye uri nk'umusore nta sima bashobora kuguha mhm. bakubwira ngo ntawe uri kurubaka ngo nta musore yubaka mm. rero twasaba nyakubahwa umushyikiranganje mhm. kugira aze kudutunganiriza icyo kibazo kugira tuze turaronka isima kuri mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ariko merikiyade mbere yo gushikira umushikiranganji mufise musitanteri ngaho mwitoreye mwebwe nyine eh, kuko ari mu batowe n'abanyagihugu uko bigenda kose mufise buramatara ari ngaho niwe jisho ry'umukuru w'igihugu ngaho n'ijisho ry'umushikiranganji kuko imutobanza icyo kibazo kubanza kugishikiriza abo o hari n'utwara igipolisi mu ntara kuki icyo kibazo kitabanza gushikira imbere y'uko gishikira umushikiranganje genda ibaza ko baba babizi mugabo mbona umenya nta kintu bashobora kubivugaho mm. none haduze imodoka ijya gitorosi ipakiye mugabo ukazabumva hasohotse nk'imifuko itarenga nk'ijana mm. mugabo buke kabiri ukaza ifise abandi badandaza bo ngaha nyene mu cankuzo mm. none urumva irashika akaca yiranguza mhm. hama nabo bakazoca bayitugurisha ku mafaranga menshi yego neke kumbura bo byegangira bavyumvise azoheza baraba ukuntu bokurikirana neza ico kibazo kugira ngo gitore inyishu urakoze Melkiade sawa nawe muragize neza ijo ryiza ho mucankozo isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'indwi ku isanganiro mwiriwe neza mwiriwe neza ninde twakuye intabangana mhm. mm. mhm. eh, yego niyo mpamvu mvuga gusa ari abantu usanga nyine ubumengo ubworozi bw'inka nibo bahora bazifunga gusa ukajya usanga rero ubu nabo bavuga batereka bake babakomeje kugira ngo zibone kigatoroka guteka abantu bato bato ariko utoroye inka zo utoroye inka ntiyorora intama ntiyorora impene zo korora ingurube tubirindire tuze tubirabe ngira ngo na leta yoba yabigize ibona yuko bizoba bibereye reka turabe ko bizovamo urukiko rwiza batabikurikirana baba babijejwe mm. aba ibijyanye n'ibintu by'amavuta yo gufungura amamesa mm. n'amakoto mm-hmm. mbona yikubise nk'inshuro nka zibiri zirenga kure ni mm. nk'ayo ahora kugwa bitatu ageze kuri bitandatu mm-hmm. ahora kugwa ibihumbi bitanu n'amahera hejuru nk'amakoto ageze ku cumi na bibiri n'amahera hejuru mm-hmm. ego nga leta abyeyi leta ngozi leta sinzi barazi buvura bane amezi n'atanu nshyiyumvire cy'iwanjye mm. kubera nko mu busanzwe bwacu ntibuzoba buratoha mu busanzwe mu kwicuma bura mm. n'izo bigitasoba nibaza ubwatsi ntibuzoba buraboneka hose ko n'amezi na makeyi